السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala wapenzi watazamaji na powakaribisheni katika kipindi chenu cha kila wiki cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo na madani tuwazungumzia mambo ya kipekee wanayosifika nayo wafasi wa ahlus sunnati wal jamaa na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwani mpaka sasa tushazungumzia e, mambo mbalimbali mbali ambayo wafasi wa manhaji hii wanafaa kusifika nayo ama sifa za manhaji hii ya ahlus sunnati wal jamaa na katika kipindi kilichotangulia tulikomea katika nukta ambayo Sheikh Ad-Doktor Muhammad bin Ibrahim alhamd hamd hafidhahullah anatuambia katika kitabu chake cha kitabu ambacho kwamba eh, kinaitwa ni aqidatu ahli sunnati wal jamaa mafhumuha wa khasaisuha atuambia rahimahullahu tabaraka wa taala miongoni mwa sifa za kipekee ambazo wanasifika nazo ahli sunnati wal jamaa ni kuwa wao siku zote wako makini kuwaunganisha waislamu katika manhaj ambayo aliwaachia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Uislamu wa kikweli kweli Uislamu wa kisawasawa Uislamu kama ulivyo na wanafata kwa hayo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun enye mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha na msife isipokuwa nyinyi mko katika iman nyinyi waislamu mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mmoja na mnaamini ukweli wa utume wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'tasimu bihablillah na shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala muungane muwe kitu kimoja wala tafarraqu wala musifariqiane msikhtalifiane muwe kitu kimoja mkiongozwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio nukta ambayo tulimalizia tulikomea katika kipindi kilichotangulia tuendelee na jambo lingine leo ambalo ni miongoni mwa sifa za wafasi wa manhaji hii ya ahlus sunnati wal jamaa miongoni mwa sifa zao ni kuwa la yatasammu la yatasammun illa bismi alislami wassunnati waljamaa wao hawachukui majina mengine isipokuwa jina ambalo ni ni ya Uislamu alislam nahnu muslimun sisi ni waislamu na hii ndio sifa yao na wanaposema sisi ni waislamu wanamaanisha ya kuwa sisi tunafata uislamu tuliyofundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam au wakati mwingine wakajiita majina mengine kama vile ahlus sunnati wal jamaa watu wanaofuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama na makubaliano ya masahaba wa nabii sallallahu alaihi wasallam na wakati mwingine wakajitambulisha na majina mengine ambayo tulitangulia kuyazungumzia kama vile eh, أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة السلفيون na majina mengine ambayo wakati mwingine wao hulazimika kujitambulisha nayo na majina haya yote wanaonesha yanafundisha yana, yana, yana, yana au yanapelekea kuwa kitu kimoja kwa sababu wanaposema sisi ni ahlu sunnati wal jamaa ni kuwa wao wanajibidisha kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama walivyokubaliana na alivyofundisha masahaba wake radhiallahu tabaraka wa taala anhum walivyoielewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa majina yao ni ahlul ahlul hadith kwa mfano wao wanafuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallama ambao ni wale wale ahlus sunnati wal jamaa ikiwa ni ahlul athar vivyo hivyo wao ni watu ambao wanafata dalili na siku zote wao wanapoambiwa jambo la ibada wanataka dalili wanaambia kuwa nikifanya jambo fulani nikisema subhanallahi wa bihamdihi mara elfu moja Allah atanipatia thawabu milioni moja Naam naweza nikasema subhanallahi mara elfu moja na Allah anipatia thawabu milioni moja lakini ni dalili gani ni hadithi gani inayofundisha hivyo ni nani aliyesema hivyo ni wewe unayosema au ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundisha na akiwa ni yeye alifundisha sallallahu alaihi wasallam hadithi hiyo iko wapi iko katika kitabu kipi na kadhalika na kadhalika kwa hivyo wao siku zote yasaluna anil athar wa anil nusus wa anil adilla an ibadatihim siku zote wao wanataka dalili kuhusiana na yale aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam au yale ambao wanaambiwa kuwa ni ibada na wakati mwingine huja eh, baadhi ya tetesi kutoka kwa baadhi ya ndugu zetu ya kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an huwa samakumul muslimin ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaita nyie kuwa ni waislamu basi bona mnawacha kujiita waislamu na mkachukua majina mengine kama vile ahlus sunnati wal jamaa kama vile ahlul hadith kama vile eh, as-salafiyun kama vile ahlul athar Bona nyinyi mwajitambulisha na majina haya na mnawacha lile jina ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeni ambayo ni Allah amewaita kuwa ni waislamu hili ni jina ambalo kwa ni swali ambalo aliulizwa moja katika masheikh na maduat katika ulimwengu wa Kiislamu ambaye anaitwa Muhammad Bazmul hafidhahu Allah tabaraka wa taala aliulizwa limadha firqatu najiya turidu an tatasamma bighairi المسلمين bighairi almuslimin limadha takhtaru isman akhara سلفيا مثلا أو أهل السنة والجماعة مثلا أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية بونا ونامو كتمية هايا نحال يكوى الله سبحانه وتعالى أمويتني واسلامه شخك بينشا جنبه هلي أكسما الجواب تتسمى بالمسلم إذا كان الذي يقابلك كافراً hamna tatizo tumia jina la Uislamu sema mimi ni Muislamu na be proud being a Muslim kuwa na hiyo utukufu na hiyo izza ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ni kuwa wewe ni Muislamu na unajitambulisha kuwa ni Muislamu ikiwa yule ambaye yuko mbele yako yule ambaye wataka kujitofautisha naye si Muislamu ni kafiri basi wakati huo wewe utasema mimi ni muislamu na huyu si muislamu mimi ni muislamu na huyu ni munasara mimi ni muislamu na huyu ni myahudi na kadhalika na kadhalika إذا كان الذي يقابلك كافرا فأنت تتسمى بالمسلم ikiwa yule ambaye anakukabili wewe yule ambaye wataka kujitofautisha naye yeye ni si muislamu basi wewe ni muislamu فإن كان الذي يقابلك مسلما عقلانيا يتبع الأقل ويقدمه فأنت تميز نفسك عنه بأن تقول أنا مسلم أثري ikiwa yule ambaye wataka kujitofautisha naye ni Muislamu ambaye ni aklani yeye anafuata dalili anafuata ayat na kuzichukua hadithi kulingamana na akili yake ikiwa kuna hadithi aona haingii akilini ikiwa kuna aya ambayo aona haingii akilini yeye anasema ah mimi haya sioni kama inaingia akilini yangu kama juzi nilikuwa namsikiza moja katika duat mashuhurin katika ulimwengu wa Kiislamu anazungumzia jambo la Yaajuj wa Maajuj na anaponda kabisa ile imani ya Kiislamu ambayo Uislamu umetufundisha ya kuwa ni viumbe Allah aliviumba na wamefungiwa sehemu fulani na watakuja kujitokeza akhiru zaman watakuja kujitokeza yeye anasema hili jambo la Yajuj wa Majuj haya mafundisho ambayo tumefundishwa katika eh, mainstream Islamic eh, ideas ni mambo ambayo yamepitwa na wakati na kulengamana na mimi akili yangu haikubaliani na jambo hili wewe kama unataka kukubali kubali lakini mimi sioni kama nakubaliana nalo huyu ni daia ambaye anapinga moja kwa moja jambo hili ambalo kwamba lina dalili ya kiwazi kuna mwingine nayo anasema yeye hakubaliani na jambo la adhabu al-qabr adhabu alqabr sioni kama yaingia akilini hiyo idea ya kuwa mtu anaadhibiwa au mtu anapewa uh, kaburi lake lapanuliwa na kufunguliwa baadhi ya milango ya janna katika kaburi lake yasema mimi sioni kama yanaingia akilini it doesn't make sense asema tukimzika mtu leo tukifungua kaburi lake kesho utaona kaburi liko vile vile hakuna alama zozote za adhabu hakuna alama zozote za starehe katika kaburi lake <clears throat> kwa hivyo mtatuambiaje ya kuwa huyu mtu anapitia adhabu au anapitia raha katika kaburi lake mtatuambiaje huyu mtu kaburi lake lilipanuliwa na kwa katika starehe na atuoni kwa hivyo akakataa adhabu alqabr na akashindwa kuamini kuhusiana na jambo hili la kighaib kwa sababu ya akili yake kwa hivyo ukiwa wewe wataka kujitofautisha na mtu ambaye ni aklani, mtu ambaye mambo ambayo yanakubaliana na akili yake na mawazo yake na fikra zake ndio anayakubali na yale ambayo yanakinzana na mawazo yake na fikra zake anayapinga wewe wataka kujitofautisha na mtu kama huyu utasema ana muslimun athariyun mimi naamini hiyo idea ya Juj wa Majuj naamini idea ya Masihi Dajjal ya kuwa amefungiwa sehemu na atatoka akhiru zaman na atakuwa na fitna ya hali ya juu naamini ya kuwa adhabu alqabr ni kweli hata kama kuna mambo ambayo yako zaidi ya fahamu yetu lakini maadam jaa fil athar maadam imekuja katika athar imetajwa na mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi zake ambazo ni sahihi ana u'minu bihadha al-athar wa atamassaku bihi fa ana muslimun athariyun basi wewe utajitofautisha na huyu aklani na kumwambia kuwa maada mambo haya yametajwa katika hadithi na sunna za nabii sallallahu alaihi wasallam mimi nayakubali na yaamini na huo ndo msimamo ambao ni wangu msimamo wa kufata dalili hivyo ana muslimun athariyun kwa hivyo wewe haujaongeza chochote katika kule kujitambulisha kama Muislamu isipokuwa tu umejitofautisha na huyu bwana ambaye yeye anapinga baadhi ya mambo kwa kuwa haiendani inakinzana na mawazo yake na fikra zake. Kwa hivyo Muislamu anapojitofautisha hivyo akasema ana muslimun athariyun inakuwa yeye hajafanya makosa. Kwa hivyo shekha sema fa idha kana alladhi yuqabiluka musliman aqlaniyan yattabi'u al-aqla wa yuqaddimuhu fa anta tumayyizu nafsaka anhu ala an taqula ana muslimun athariyun kisha يعني اتبع الاثر لا عقل المجرد kama mimi sifati tu mawazo yangu na fikra zangu kiholela bali fikra zangu zinakuwa guided zinapewa mwelekeo na al-athar qala Allah qala rasulullah kisha akasema rahimahullah au hafidhahu Allah فإذا كان الذي أمامك شيعيا رافضيا na ikiwa wewe wataka kujitofautisha na mtu ambaye ni rafidhi mtu ambaye anawapinga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwashtumu mtu ambaye anamkejeli Aisha radhiallahu anha na kumtuhumu mtu ambaye anatilia shaka kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukitilia dosari ya kuwa ina upungufu mtu kama huyu ambaye anaitwa rafidhi au shi'i wataka kujitambulisha kujitofautisha na yeye huyu anadai kuwa yeye ni muislamu na wewe ni muislamu wa hadha yad'i alislam فتقول لتمييز نفسك أنا مسلم سني أعتقد فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ikiwa wewe wataka kujitambulisha na huyu mko pamoja huyu ana fikra zake mawazo yake na wewe una fikra yako na manhaji yako lakini mtu anayewatazama mtu anayewazungumzia au mtu ataka kupata ujumbe kutoka kwenu anawachukulia kuwa ni watu moja mko chini ya umbrella moja wewe unahesabika ni Muislamu na wengine pia wanadai kuwa huyu naye ni Muislamu sasa wewe ibulisha kutokamana na au kujitambulisha uwe tofauti na mtu huyu ambaye hazitambui fadhila za masahaba radhiallahu tabaraka wa taala anhum hazitambui fadhila za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala analitilia shaka hatambui fadhila za khulafa rashidun al-mahdiyun radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum wewe kujitambulisha na kujiweka tofauti naye utasema ana muslimun sunniyun mimi ni muislamu ambaye anafuata mafundisho sahihi ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويعترف بفضل صحابه رسول الله صلى الله وسلم عليه الله na anatambua na kuihakikisha na kuamini kuhusiana na ubora wa masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ndio maana ndugu zangu wakati huo hizi khilafu zikianza ulama wa Kiislamu salafu salih hawakukuja na na haya majina na hizi alqab au asma ya firqatu najia kiholela ilikuwa kila jina ambayo wao wanajiita nayo kama vile ahlu sunnati wal jamaa au ahlu athar au ahlu sunnah ilikuwa na malengo fulani ya kuwatofautisha na watu fulani ambao wamekengeuka watu fulani ambao wamepotea njia Naam bado wanajitambulisha kama Waislamu lakini vitendo vyao na hata baadhi ya imani yao na aqida yao inakinzana na aqida sahih na imani ya kikweli kweli na Uislamu kama ulivyo kama ulivyofundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kama tunavyoona wema radhiallahu anhum waliotangulia wakaja na baadhi ya hizi identifications ili waweze kujitambulisha na kujiweka tofauti na wale ambao wamepotea njia kutokamana na baadhi ya mafundisho ya dini yetu teule ya Uislamu Sheikh Hasema rahimahullahu ta'ala هكذا تضيف إلى اسم الإسلام ما تحتاجه hivi ndivyo ulama radhiallahu anhum wanaongeza katika katika ile uislamu jambo ambalo kwamba unalihitaji litamyizi nafsak litamyizi nafsik amman yantasibu ila alislam bighairi almanhaj alhaq ili wewe uweze kujitambulisha uweze kujitambulisha na manhaji ya sahih manhaj ambayo ni ya kikweli Uislamu kama ulivyo dhidi ya yule ambaye anajinasibisha kwa Uislamu hali ya kuwa anafuata njia ambayo kwa namna moja au nyingine si ya Kiislamu na shekha anasema rahimahullah wal yawm واليوم أصبح اسم السلفية تمييزا عن أهل wal ahwa'i walahzabi waljamaat asema shekh hafidhahullah na leo jina la as-salafia imekuwa ni jina la kujitambulisha kutokamana na watu ambao wanafata bid'a mbalimbali watu ambao wanafata matamanio yao ya nafsi watu ambao wanafata vikundi mbalimbali mbali ambavyo kwa namna moja au nyingine zimekhalifu zimeenda kinyume na manhaji ya wema waliotangulia kwa hivyo Muislamu anaposema Muislamu anaposema ana muslimun athariyun ana muslimun salafiyun ana muslimun min firqatin najiya almansurati insha Allah yeye anajitambulisha ya kuwa anajitahidi kufuata Uislamu kama ulivyo Uislamu kama ulivyofundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muislamu usishangazwe kwa sababu uh, jina hii ya as-salafia si jina geni ni jina ambayo ulama wa Kiislamu wanaitambua ni jina ambayo ulama wa Kiislamu hafidhahumullahu tabaraka wa taala wa rahimahum wanaona ya kuwa hakuna shida yoyote hakuna mushkili yoyote ikiwa muislamu yeye ni ahlusunnati sunnati wal jamaa na ana anafuata manhaji ya wema waliotangulia asalaf ni wema waliotangulia kwa hivyo wewe ukiwa unafuata manhaji ya nabii sallallahu alaihi wasallam unafuata manhaji ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama biduni ifratin wala tafrit pasina na kupita mipaka kwa namna yoyote basi wewe upo katika manhaji ya salaf uko katika mwenendo ya wema waliotangulia رضي الله تبارك وتعala anhum wa rahimahumullah tabaraka wa ta'ala hili ni jambo ambalo kwamba lilifanywa tahqiq na ulama kama vile ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ الباني رحمه الله تبارك وتعالى ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى na wengine wengi katika ulama wa Kiislamu waliotangulia kwa hivyo muislamu anaposema ana muslimun اتبع منهج اهل السنه والجماعه ممن مسلم امباي انا فوتا منهج اهل السنه والجماعه انا مسلم سني ممن مسلم مسني انا فوتا سنه صحيح يا نبي صلى الله عليه وسلم انا مسلم اثري ممن مسلم امباي نفوتا دليلي نفوتا اثر sifati akili yangu kiholela ana muslimun salafiyun mimi ni muislamu ambaye nafuata mwenendo ya wema waliotangulia yani la antami ila jama'atin au hizbin inma أحرص على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا مسلم anaposema ana muslimun athariyun ana muslimun sunniyun ana muslimun salafiyun ana min ahli sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa sio group ahlu sunna wal jamaa sio hizb bali ni watu ambao wanajitahidi kufuata manhaji ya nabii sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim hakuna membership katika kufuata manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa Hakuna kujirejesta ya kuwa lazima usubscribe watu fulani, usubscribe kwa group fulani ndipo uwe ni katika ahlu sunnati wal jamaa. La, wewe kuwa Muislamu sehemu yoyote utakayokuwa, jibidishe kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kama ilivyo, kama walivyoelewa masahaba radhiwanullahi alaihim, na hakikisha tauhid katika maisha yako na ujitahidi katika kufuata aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala fa anta min ahli sunnati wal jamaa باذن الله تبارك وتعالى وتكوا ووي ني ketika اهل السنه والجماعه شيخنا سما فلو فرضنا أن الناس زالت عنهم هذه الاتجاهات لو كتوكيه كوا واسلام لو كتوكيه كوا واسلام wakawacha ikhtilafu zao na waislamu wote wale ambao wanaingia chini ya umbrella ya Uislamu Allah akawapatia hidaya wote wakawa ni wenye kufuata Uislamu kama ulivyo kama ulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa'indaha wa 'indaha faqat la nahtaju ila ghairi an naqula ana muslimun tamyizan anil kafir asema ni wakati huo tu ambapo Muislamu ata atakuwa hahitaji mambo haya yote atakuwa tu anahitaji kusema kuwa mimi ni Muislamu kujitambulisha dhidi ya wale wasiokuwa Waislamu ama maadam ikhtilafu hii ipo maadam kuna rawafidh miongoni mwetu maadam kuna khawarij miongoni mwetu maadam kuna watu ambao wanafuata ahzab hizbu tahrir hizbu lat hizbu kadha wa hizbu kadha lazim muislamu atahitaji kujitambulisha ya kuwa mimi sina hizbu ya aina yoyote bali madhhabu yangu ni madhhab aliyofundisha Rasul sallallahu alaihi wasallam nafata Uislamu kama ulivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni min ahli sunnati wal jamaa wanaofuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama kama alivyofundisha na kutuachia sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa wao hawana majina mengine mengi wanaojiita nayo isipokuwa majina ambayo wakati mwingine wanalazimika kujitambulisha kutokamana na watu ambao wamefuata mkondo mwenendo ambao si wa sawa kama vile kujitambulisha dhidi ya e, rawafid na mwislamu akasema ana sunni na kama vile kujitambulisha kutokamana na aqlaniyun watu ambao wanatumia akili zao visivyo kwa kupinga dalili za Qur'an au Sunna na wakasema nahnu muslimuna athariyun na kadhalika na kadhalika miongoni mwa miongoni mwa sifa za wafasi wa ahlu sunnati wal jamaa ni husnul khuluq lazima mfasi wa manhaji hii ajibidishe tabia yake iwe ni kama tabia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika nyinyi mna mfano mwema kielelezo chema kwa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tabia ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Muislamu hakuna vile muislamu atasema ana muslimun salafiyun ana muslimun sunniyun athariyun kisha yeye tabia zake si ni kinyume na tabia ya wema waliotangulia tabia yake ni kinyume na tabia ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio maana nilisoma makala fulani ya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala akisema ya kuwa yeye alikuwa nadhania shida kubwa mushkil kubwa ya waislamu ulimwengu ni aqida na kukosa imani ya kisawasawa kama alivyofundisha mtume kujiongo kujinvolve katika mambo ya shirk lakini akasema ukweli ni kuwa nikaja nikatambua ya kuwa ni aqida na vile vile na akhlaq watu wana upungufu mkubwa katika tabia zao unakuta mtu masha Allah ana athari za sunna ana athari za mufasi Ah, halisi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ako safu awal lakini anapofungua tu mdomo wake anapoamiliana na wenzake unakuta mtu ana tabia ambayo si ya Kiislamu ana mazungumzo ambayo inakinzana na Uislamu unapohimiza hii si katika sifa ya mfasi wa manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa kwani fa ahlu sunnati wal jamaa ahsanu nasi khuluqa anasema Sheikh hafidhahullah kwani ahlu sunnati wal jamaa ni watu ambao wanatarajiwa hawa ni watu ambao wana tabia mzuri zaidi kuliko mtu mwingine yote wa aktharuhum hilman wa samahatan wa tawadhu'a na ni watu ambao wanafaa kuwa na upole na kusameheana na unyenyekevu kwa hivyo tabia ya kibri si katika tabia za ahlu sunnati wal jamaa tabia ya al-unf kuwa ni mgumu na kuwa hash katika kila jambo si katika tabia ya mfasi wa ahlu sunnati wal jamaa kwa hivyo hilman wa samahatan wa tawadhu'an wa ahrasuhum da'watan ila makarim al-akhlaq na wao ni watu ambao wako makini sana kuwalingania watu katika makarim al-akhlaq tabia njema tabia nzuri wanahimiza watu kuwa na tabia nzuri kuwa na tabia njema kuwa na muamala mzuri na wenzao kuwa na muamala mzuri na, na majirani zao na wafanyakazi wao na waajiri wao walimu wao wanafunzi wao na wanadamu kwa ujumla wa mahasinil a'mal na siku zote wanahimiza watu kufanya vitu ambavyo kwamba ni vyema na kujiepusha na vitu ambavyo kwamba ni viovu kujiepusha na uh, vitendo au maneno ambayo ni ya kubomoa na siku zote wanahimizana kuwa na maneno na vitendo ambayo ni ya kujenga kwa hivyo ikiwa wewe wataka kuwa mfasi halisi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasalama kufuata Uislamu kama ulivyo kufuata manhaj na njia ya Nabii sallallahu alaihi wasallam njia ya ahlu sunnati wal jamaa jibidishe katika tabia zako majirani zako wawe ni waislamu wasiwe ni waislamu wanatambua uzuri wa tabia zako wenzako kazini wawe ni waislamu si waislamu unatambua uzuri wa kazi uzuri wa tabia yako nakumbuka ya kuwa Eh, Mtume sallallahu alaihi wasallama au imekuja katika athar ya kuwa dini ni tabia na yoyote ambaye anakuzidi kitabia basi vile vile amekuzidi kidini na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea wazi ya kuwa watu ambao watakuwa na vyeo vya hali ya juu watakuwa kuwa na daraja za hali ya juu kesho tutapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni watu ambao walikuwa ahasinukum akhlaqa ni watu ambao walikuwa na tabia mzuri watu ambao walikuwa walikuwa wanaamiliana na watu kwa uzuri watu ambao walikuwa wanaamiliana na kumpokesha na kumwabudu Mola wao kwa uzuri kwa hivyo hii ni sifa muhimu miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa kwa hivyo ndugu zangu leo tumetaja sifa tatu muhimu sifa ya kwanza ni alhirsu ala jam'i kalimati almuslimina ala alhaq yakuwa Muislamu siku zote awe makini kuwaunganisha Waislamu na afanye mambo ya kuwaunganisha Waislamu wala si ya kuwafarikisha Waislamu. Sifa ya Muislamu halisi yeye anajiita kuwa ni Muislamu na anahisi kujivunia kuwa Muislamu isipokuwa anapotaka kujitambulisha na watu ambao wamekengeuka na kupotea njia basi itabidi yeye kutumia baadhi ya misamiati ambao waislamu na ulama wanakubaliana nayo kama vile ana muslimun sunniyun ana muslimun athariyun ana muslimun salafiyun na kadhalika na kadhalika kama tulivyotangulia kueleza kisha jambo la misho Muislamu ambaye anafata Uislamu kama ulivyo analipatia jambo la tabia umuhimu mkubwa katika maisha yake katika kuamiliana kwake na Allah kuamiliana kwake na familia yake na jamaa wake wa karibu na kuamiliana kwake na walimwengu na viumbe kwa jumla tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kutupatia taufiq na kutupatia uongofu ya kuweza kufuata manhaji ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama alivyofunza na kama alivyotuachia wajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh...